alle beginne tyd gedang waar hy ek iemand kry wat van Wellington is. Maar ek weet ek iemand gekry saam met wie ek die onhaal kon voel. Dit is nie altyd makkelijk om iemand te kry om te gesels oor dorpse geschiedenis nie. Dit is altyd lekker om oor een ander dorpse geschiedenis te praat en so leer ken die dorpse deur sy rijk geschiedenis. Ek het die ideale persoon gekry om die onderhoud te voer en die persoon het tydelik een groot passie vir sy dorp. Die persoon is bekend vir sy geskiedenis oor Wellington en speel 'n aktiewe rol in die gemeenskap, veral rondom die historiese en kulturele bewaring van die dorp. Die persoon is gereeld betrokke by tradisionele dorpsgeleenthede. Die onderhoud het ek baie interessant gevind oor die ontstaan van die Jeugdhotel College, veral die feit dat dit gestig was vir vroue in die omgewing om hulle te bemagtig. Vroue was voorheen benadeel en vandag kan ons as vroue ook ons stemme laat hoor want ons word erken. Wat ook vir my uitgestaande in die onderhoud is die stokkie draai feest wat eie is aan Wellington. Elke dorp het sy eie feeste en tradities, maar die een is vir my besonders want dit sluit die hele gemeenskap in, oud en jong, en sodoende bouw dit 'n sterk gemeenskap. Die gesprek het so makkelijk gegroeid. En ik kon zien dat die persoon waar ik die onderhoud mee gevoerd, wel trots is op zijn dorp. En met zoveel opwinding en pas, passie kon praten over, over de geschiedenis van zijn dorp. Dat is zo lekker om meer te leren over de geschiedenis van andere dorpjes en elke historisch te wang wat hulle deel met uw partner. Ik aan het begin van hierdie eenheid geleerd hoe belangrijk het is om het skool sal ons geskiedenis leer. Dit is veral belangrik om te leer oor hoe die dorp ontstaan en waarvan dan die dorp se naam afkomstig is. Ek het ander studente se skryfwerk gelees en hulle het verskillende sienings en wat hulle uitgestaan het oor Wellington as ook die verskillende vrae wat hulle gehad het. Dit was interessant om te lees wat die ander studente geleer het oor Wellington.